egunon eta ongi etorriak antxete irratiaren sintoniara, e, gaurkoan herriotsaken saio berezia, izango duzute hemen entzungai, laro gaita beratzi.zazpi FM-en, bakizute antxete irratia kamar urtetze, urte betetzen dituela eta horren arira, bain bat saio berezi ekoizten ari ditugula. Ja amar urte dauzka antxetak, onena nola ez opa, Fiko bako gizatalde partetik, antxeta irrateari zorionak, eta aurrera segi. E, eta eskerrak, ba, gurekiko izan dezuen e, eh, deferentziagatik, eh, eta, ba, bueno, esan bezala, ondarruiko pilotanen aldetik, aldetik ba, zorionik beroenak. Mi eskerrantxetari emarrurte hauet gatik, eman digun aukera gatik, Eta espero dezagun, pues, aukera izatea beste hainbat eta hainbat eta hainbat urteetan e, eh, elkar lanean egoteko. Antxeta irratiari zorionak, emek elkarteko emakume guztien izenean. Ba, kaixo, Jose Milduaien naiz, ondarribiko arraun elkarteko presidentea, eta mendik, ba, antxeta irratiari zorionak eman, amar urte ja bete ditulako, eta ber, beste, hanbeste edo askoz gehiago betetzen ditun. Eta bukatu nahi ustea esaten Naizta ez den erreza mundu hau jasaten, segidez garena izaten.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 HTaren aurkako taldeak egiten duten saioa asteazkenetan mundu hotxak, askapenak egindako emankizuna, ostegunean gure kunka eta bertan ba, adiskidetuak etorkinen elkartea, alazima derretentzio zentroan lan egiten duen elkartea, e, ba, badaude saioan, eta aldiz e, ostiraletan auzo hotxak eta hemen badakizuten bezala, ba, guaz e, gure eskualdean barna hainbat eusk, e, auzo elkartei elkarrizketa egiten eta beraien egunerokoa kontatzen. Beraz e, saio berezi hontan saiatu gera ba, beraiekin guztiekin hitz egiten kontatzeko ba, hainbat gauza beraien saioen inguruan eta bi gauza konkretuki galdetu dizkiegu. Alde batetik zer ekarpen egiten duen irratiak herri mugimenduan eta bereziki beraien elkartean eta beraiei ere zer suposatzen dien e, ba, onera etortzea, bi astetik behin saioa prestatzea eta barrezta. Eta bestetik bigarren galdera izan da, bantxeta irratia amar urtein baditu horrengoan, ba, horrengo amar urtetan zer espero duten nola aurrik usten duten antxeta irratiaren baurrengo urte horiek. Eta hemen beraz, beraien erantzunak. Boa, ba, pertsonalki ez, ba, bo, ni behintzat <clears throat> irratian ez nahi zinioiz egon edo parte hartu eta, bueno, ba, pertsonalki ez, ba, polita zen, ba, lehen aldiz, ba, ba, irrati mundua edo komunikazio mundua ezagutzea ez, eta parte hartzea ez, zen azkenean, bueno, idei polita iruditu zea eta tamen gaude, ba, mundu hotza zaioa, ba, egiten. Ta, ni, ba, hori bosa eskapenatik gani ikusi genula ikusi genuelako lako behar bat e, pixka bat gure lana eta gure ekezkak e, kanporatzeko eta jendearen, eta jendearen gana iristeko eta pues, zela nahiko modu ona irratzaio bat egitea eta gero ere pues, ja behin hori egiten dugula aprobetsatuz pues, ere bai e, pues, e, beti irratzaio bat egitea nahiko esperientzia polita da eta eta nahiko aberazgarria. Je passe comment Comme euh, au service militaire Comment on <laughs> fait au service militaire bonjour, je m'appelle Christophe. <laughs> non, alors te, me présenter. Euh, ben, je suis je suis Chris et à côté de ça, ben, euh, je participe à tout ce que je tout ce que je peux en vue de la de, la visibilité de, des LGD, LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, et trans, tout ce qui peut être possible, donc y compris l'émission radio, le show est à My Station, <laughs> Ce que l'émission peut apporter à toutes les associations ont déjà une visibilité. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les associations existent. Euh, c'est vrai qu'avec Internet, on peut avoir beaucoup d'informations, mais souvent, on ne sait pas où chercher, on ne sait pas à qui s'adresser véritablement. Donc l'émission radio, elle a pour but justement de faire connaître un petit peu toutes, euh, toutes, les, toutes les associations euh, du Pays Basque, que ce soit au nord ou au sud, voire même un petit peu sur le sud land parce que c'est vrai que euh, les, les, associations de, du pays, de la côte basque côté, côté nord travaillent beaucoup avec le sud des Landes et avec le Béarn. Et puis ça nous, c'est, important aussi pour les associations de pouvoir parler de leur programme, parler de, de, tout ce qui est convivialité certes, et de faire passer des informations. Mais là, par exemple, là, on va bientôt euh, faire une émission en direct sur. Euh, on va parler du sida, par exemple. Je pense que c'est très important de parler de sujets euh, graves qui sont, qui sont quand même très importants. Le sida, les contaminations, de savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est des deux côtés de la frontière au niveau des contaminations, au niveau de la. De la euh, j'ai perdu mon mot, dis donc. Comment au niveau des capotes, de la prévention, <laughs> merci. au niveau de la prévention, où est-ce qu'on en est Et au niveau aussi du dépistage, comment ça se passe des deux côtés. C'est important aussi mais de, de, savoir que euh, quand on or on n'arrive pas à trouver le programme qui nous intéresse. On peut peut-être aller au sud, je pense notamment au dépistage rapide dont on va parler euh, assez souvent maintenant. voilà, c'est important pour toutes ces choses-là. Puis après, ce qu'on apporte peut-être aux associations aujourd'hui, c'est un petit côté un peu plus léger parce que l'émission euh, se veut aussi euh, euh, légère, humoristique. On a la présence de, personnages comme Miseva qui nous permettent de rigoler énormément. Parce que bon, l'association, c'est bien, on pense que c'est sérieux, on parle de choses sérieuses, il y a des débats, il y a des ci, il y a des ça. Non, mais il y a aussi des côtés très conviviaux, il y a aussi des moments où on a le droit de parler de cul de manière complètement crue. on n'est pas obligé de, de, Mettre une capote, c'est important, mais mettre des gants, ça sert à rien. Donc voilà, donc l'émission, elle sert aussi à ça permettre à toutes les associations de montrer que certes on a un côté sérieux, mais on est aussi des gens, des hommes, des femmes comme tout le monde, et puis on a envie de, s'amuser, de s'éclater, et les associations c'est pareil. ¿Qué, ¿Qué significa, o como has dicho? Que... <laughs> Vale, luego... Bueno, pues... Eh... ¿Qué supone para mí el, el, radio ou, bueno, le venir hasta aquí à Ancheta y Retía a hacer un, programme Pues primeramente un grand cansancio pues vengo andando. Esto de ser aprendiz de antidesarrollista es duro, todo hay que decirlo. <laughs> Pero bueno, era algo que eh, lo llevaba intentando. Ahora nos se ha abierto la espita y, me han dejado expresarme en Riocha. Y eh, la idea es siempre, ya siempre ha sido clara, ¿no? La de, la de poner eh, en onda, extender, difundir Sabaldu las tanto noticias como, ideas, como pensamientos, para desde los colectivos sociales y los colectivos de base. Eh, desde hace muchos años ya existía ya un pequeño boletín en su día que se llamaba Sabaldu, otro también en su día hace muchos años estuve colaborando en Angula y Ratia, que bueno, es difícil porque ya esto es arqueología social. Pero bueno, esta posibilidad de, difundir, de hablar, de, expresar, de, eh, lo que hacemos en nuestro día a día en los movimientos sociales del barrio y bueno, del barrio, del pueblo, incluso de la comarca, ¿no? Eh, creo que es importante. Alors, ça suppose deux choses. La première, donc, euh, c'est quand même une, une place de, parole, euh, puisque l'objectif quand même aussi de la CIMAD, c'est de, de, témoigner. Et euh, donc, en ces, périodes assez mouvementées où, la question de, l'immigration occupe une place centrale, avoir l'opportunité de, d'une émission dans une radio locale, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important euh, en tant que témoignage, et puis aussi pour faire, pour faire connaître les activités de, l'association. Et euh, pour ma part, Travailler en centre de rétention, c'est aussi pour faire euh, connaître et surtout faire savoir ce qui se passe derrière, euh, derrière les murs de la rétention. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi euh, très intéressant de, faire un travail interassociatif. Et dans ce cas-là, en plus, c'est inter... Enfin, pluridisciplinaire, donc aussi bien voilà, sur le, en matière de droit, sur la défense des droits de l'homme, ou encore avec, avec les, médias locaux, c'est quelque chose d'extrêmement important de, de, créer un tissu associatif, là encore dans une société de plus en plus individualiste et euh, où, euh, où, chacun un peu euh, roule, pour por son compte. Bueno, aquí venimos a echarnos unas risas, lo primero, y bueno, pues luego un poco promoción... Y al feo de limón. <laughs> promocionar un poco el tema eh, de la autosuficiencia y de aprender a hacerse las cosas por uno mismo, sobre todo con el tema de la alimentación y bueno, y dejarse de tanto rollo de los bares y ponerse a hacer un poco eh, la autoorganización, vamos. badugu bat, o sea, esaldi famatu bat, los lumbares no se trabajan en los bares. Hori da. <laughs> <laughs> Bueno, eh, nos, has, nos, nos, has, comentado a ver qué nos supone estar aquí o qué nos mueve estar aquí. Y él le decía a Rocío, nos, lo hacemos por la pasta. Eh, muy contenta, nos estamos haciendo muy ricas, estamos económicamente muy bien. Es que la verdad, <laughs> quien me vea por el centro comercial Mendíbil comprando y comprando y comprando es porque estoy aquí. <laughs> <laughs> y quien, no me vea por el centro comercial Mendíbil. Vamos a tener, vamos a tener millones de personas aquí en la puerta para buscando trabajo. trabajo, ¿no? Pues que, que, están en el lugar eh, exacto. O aquí o en Adisquidetuar, o sea, por la pasta, vamos, que nos estamos haciendo más ricos. Y famosos. Y famosos. Eh, entonces lo hacemos por la pasta y por la fama. <laughs> Hombre, por la pasta no creo, pero por la fama un poco igual sí, ¿no? <laughs> Entonces será el ego personal. Para nosotros estar aquí, o sea, nos... Eh, primero, agradecer la invitación, ¿no? Desde Anchete Ratia a Disque de Tua, nos parece una oportunidad, una, un momento... Eh, es un, un, espacio donde igual el compartir, el que nos escuchen, el sentirnos escuchados, ya que no podemos llegar a muchas personas, pero igual por las ondas sí podemos llegar a personas que igual no pensábamos que en su momento nos podían escuchar. Eh, muy agradecidos a las personas que, nos, que nos escuchan, pero en sí, porque estamos aquí? Eh, por hacer algo diferente, hacer algo divertido. Que, y que no sea siempre la, lo monótono o el trabajo de, de, ¿no? de todos los días, hacer algo fuera de lo que hacemos normalmente. Bueno, a mí me parece muy positivo pues que Anchetti Ratia esté haciendo este tipo de programas porque es una manera que nos escuchen a nosotros los extranjeros, eh, la gente de aquí un poco eh, quite esos estereotipos, esos, mm, ese mal concepto que tienen del extranjero, se lleven otra imagen de nosotros, nos conozcan y, ¿por qué no?, también promocionar la Asociación Adisquietuad y, trabajar, bueno, en, en, yo creo que es una bonita obra la que se hace poder promocionar los servicios que nosotros eh, damos desde Adisqui de Atuad para todos los extranjeros y también para la gente de aquí que es un buen espacio para poder, lo que ha dicho, ha dicho Rocío, un, buen espacio para poder promocionarnos y como ha dicho también Jan, ser embajadores de nuestros países, ¿no? Que la gente nos escuche, nos conozca y de estereotipos, pues que los pocos. que si viene un colombiano con un perro, que no lleva droga, por favor. Sí. Y que se animen a conocer a Latinoamérica. Bueno, ba, gustatzen zait eh, irratira etortzea, uste dute eh, ba oso garria dela, oso e, nola esango nuke, ba gauza bat e, oso baliogarria eukitzea aukera ba zabaltzeko hemen berriak, iritziak, musika, e, gure herrian gertatzen dena, beste herrietan gertatzen dena, ba, izugarrizko tresna ederra eta polita da ent, bezalako irrati bat. Zer suposatzen du honera etortzea, ba, presa, beti korrika, E, ibiltzen naizelako, saio egiteko, limonek on, ondo dakien bezala askotan egoten da horiak, jomenzor. <laughs> Berandu, ez da ator, ez da kezer. Eta, bueno, ba, ba, teknologia aurreratzen den neurrian ere konplexoagoa, e, bueno, ez, ez, ez aiztiro ditzen gauzak erresten duenik ez, teknologia horriak adibidez orain daukat e, grabadora berri bat, ean grabatutako elkarrizketa bat, eta, bueno, behar dut orain ez dakite ikastaro bat, edo ez, ba, denbora gehiago beharko dut, ba, jakiteko, nola, nola prozesatu elkarrizketa hori, ba, nire grabadora zaharrarekin oso pozik nien bilenik, ba, grabatzen nuen, eta gero ba, ba, nola moztu, e, nola ekoiztu, nola editatu, eta dena, baina, bueno, ba, alase dira gauzak ez, denbora kaldatzen dira, zer egin dezakegu. Eta, bueno, ba, gutxi gora bera, hori. Aztelenean neskak eta mutiak denok gonekin goaz, berdintasun erantzgoaz antxetara, goaz antxetara. Aste artean lurrarekin batera, abiadura motelean ta tomaten bilagoa zantxetara, goazantxetara. Aste azkenean, endaiatik zerura, txapela buruan jarri eta irauli mundua goa Ostegunean, auzotik tira bira, hemengo jaiak dira, tango obraz blaga, goazantxetara, azantxetara. goa zantxetara. Ostiralean, kanpotik etorrita, gure ara jatu, irratitik mintza goazantxetara, goazantxetara. Herri hotxak bidasoaldeko elkarteen ahotsak egunero zortzietatik bederatziak arte antxeta irratian. Bentsan minimo, ba, gaur egun dagoen bezala, edo posibilaldin badago, ba, eto, ez? Eta ere bai, pues, e, ez dakit bai arraitzea orain arte egin duen lana, eta hori ba, golfok zentzun bezala albaldin badago betzea, eta ez dakit ba, jarraitzea, euskara iparraldean, eta egualdean bialdeetan e, eh, elkartzen eta ba, komunikaiak, euskarazko komunikabideak eh, indartzen eta eta hori ba, alik orain arte egiten bezala pos, gai ezberdinak lantzen eta talde ezberdinekin eta horrela pos, benetan egiten dela e, eh, antxetatik ba, herriaren irratia. Euh, bah, écoute, je ne sais pas, je ne connais pas l'espérance de vie des mouettes, <laughs> à vrai dire. Euh, je rappelle Alcheta Iratia, Radio Mouette, n'est-ce pas Donc, euh, donc je, ne sais, je, ne sais, pas, non, je lui souhaite une, longue vie. Je pense que c'est très important pour la liberté d'expression d'avoir une radio comme Alcheta Iratia. je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je lui souhaite aussi de continuer à travailler sur le caractère social avec toutes les associations, sur, des domaines très divers. Hein. Moi, je, je t'écoute un petit peu de temps en temps la semaine. Des fois, je comprends rien parce que je ne parle pas je suis désolé. mais. Euh, non, je lui souhaite beaucoup de réussite. Je souhaite aussi que, que et Tamaita Shunatchak puissent continuer au maximum. Je souhaite qu'on puisse recevoir de plus en plus de gens, de plus en plus d'associations. Je souhaite qu'on reçoive de plus en plus d'appels et de mails de gens qui ont besoin d'informations et qui ont envie de nous écouter. Euh, je souhaite longue vie à toutes les associations LGBT. Je ne souhaite pas longue vie à toutes les associations de lutte contre le sida. J'espère qu'un jour ou l'autre, on ne parlera plus de sida et que cette associations là n'aura plus besoin de, de travailler. Mais, mais, voilà, je souhaite que, que, le côté convivial de tout ça, je souhaite que, que tous les gens restent solidaires et je, je, je, souhaite que le studio soit grand et qu'il y ait de plus, de plus de casques et de micros. Voilà. Et de micros, voilà. <laughs> eh, que qué puedo o qué creo que puede suceder de aquí a 10 ans ou que puedo pedir a, a Ancheta y Retia que de aquí a 10 ans Pues bueno, que que siga como poco como está, que vaya, que vaya mejorando, que yo creo que es una labor muy importante e imprescindible, sobre todo el hecho que esté en las ondas y ahora también en los bytes, en internet y que bueno que esta labor es importante qué por y yo creo que otra pregunta sería qué podemos hacer nosotros y nosotras por Ancheta eh, dado que es la comarca es eh, de esa idiosincrasia eh, lingüística, yo creo que la promesa que podemos hacer desde <laughs> estos micrófonos es que nos vamos a poner a estudiar euskera. <laughs> y, y los programas ya, pues eso, con un poco más de fluidez, ¿no? Y un vasco vasco peto peto. Aquí trabajando para, pour eso, la, la de los sin voz o la nuestra. Ben, dans les dix prochaines années, quand à Ratios sont encore là déjà <laughs> et euh, qu'elle puisse, euh, qu'elle puisse euh, euh, on va dire, accroître son, son champ, de, son champ de, de, diffusion. Donc actuellement, je, crois que c'est ça, c'est surtout sur la, sur la, zone de, de, Pourquoi, pourquoi pas un jour jusqu'à Bayonne hein. <laughs> beste hamar urte hor inf e, informatzen, entretenitzen ere bai, bueno, jendeai denbora gustora pasatzeko momentuak ematen dizkio, ez musikare jartzen digu, baina ez du Gero borratzen dutxi eso. Vale, vale, mejor, mejor, porque ez Da, bueno, ba, beste hamar urte hor e, antenan egotea, beti bere begirada kritikoak egin. <laughs> Bueno, eta guk hemen ondo pasatze dugu limoiari limonekin irratian, da espero dugu hau beste hamar urte jarraitzea hor <clears throat> da Bueno, pues esperamos de que Ancheta se empiece eh, a, a cultivar su propia huerta Hemen parean, dakan que arranquen todas las, que arranquen todas las flores que hay ahí, que al final lo único que hacen es decorar, que encima no valen para nada. Hay que producir. Y, nada, y a comer de los parques de aquí de Endaya. Que igual que eh, el Gurecunca no sea cada dos semanas, que sea más a menudo, que, llegue a más personas, igual hacer programas en la calle, como, como vais a hacer mañana, ¿no? El entrevistar a la gente, ¿qué, ¿qué, opinas de los extranjeros? A ver, ¿qué nos dicen a nosotros extranjeros? Nos dirán, sois guapísimas, preciosas y, todo esto, pero no sé, que, que no, que no sea Gurecunca solo dos semanas dos veces al mes. Y yo una idea que hicieras un programa extranjeros en el País Vasco. Pues si que que mejor de dan. Baina ez duzu esango zerbait teknologiakin erlazionatua? Ez. Ah, bueno. Aspera <laughs> ba, dudana da, antzeta bizirik egotea, bizirik ez da sasoian, eta pozik e, orain dagoen bezala, eta gehien bat, e, inongo proiektorik ez egotea, ba, irratia, pues, eh, bidetik kentzen duena. Hori da, espero dudana. Igual egun baten aireportua oneraino iritsi daitek edo zerbait horrela? Bueno, euskalo, edo egin nahi duten zentral termikoaren uinak edo euskalo, zer izan daiteke? Bueno, bea, mi esker. Ez horregatik. Herriotxak, pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero arratsaldeko zortzietatik bederatziak arte antxeta irratian. Beno, ba, hortxe izan ditu, herriotxaken kolaboratzaileak, beraienak dira basaioak, beraiena da herriotxak. Eta saio berezi honi, ba, gutxi gelditzen zaio, besterik gabe, ba, eskertzearena, ba, herriotxak egiten duten elkarte guztioiek, eskertzarena herri mugimendu guztiari ba, hemen egoteagatik antxete irratiaren sintonian eta hain beste betetzagatik ba, gure gure onda gure gure emankizunak espero dugu gu gure aldetikan ba hemen dikan 10 urtera ba herri ba, askoz gehiago izatea, ez izatea ordu bakarra egunean, baizik eta bi iru, lau edo elkartek esango duten bezain beste. Eta nola ez, ba, eskerrak ere zuei guztiei, zeren askenean irratiak eh, entzuleak behar ditu, espero dugu hor eh, batzu bintzat egongo direla, ba, herri entzuten egunez egun, eta guz, egiten ditugun saioak ba gustoko eta interesgarri izango dituzutela. Oh, ba besterik ez, gogoraraztea egunero zortzietatik bederatziak arte aurkitzen gaitu zutela antxeta irratiaren sintonian laro gaita FM-en, ondo ibili eta laister arte. crocodile en nageant, mais je les ai pas tentés pour de l'argent. Comme tous les gueux, je rêvais d'être un vicomte, et que raconte, raconte. Un jour j'ai croisé les balles du vin de l'horrible ces cartouches-là quand elle siffle. À l'inverse du train, elle repasse pas trois fois. Elle rebondisse pas. Elle rebondisse pas. J'étais avec un espèce de cannibale qui s'est dit celui-là, je me le mange pour 10 balles. Depuis mon couteau ne me sert plus qu'à table.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 E, eh, amarkada hau. Esan, bigarren jaionaren urtean, onaino iritsi ginen, gaztetxeraino, ja hasi hasiak ziren desoeskombro deso lanak eta dana, da berzi izan zen okupazio ofiziala, ez? Adierazi. Orain oroitunez, justo, ateratzen ginela e, udalaren babesarekin, ertzen ezin guratuak, kalean orain dikangirua gogor xamarra izaten zen. Karo, e, orain ikusitan hori garen, baten du, e, ez dakit noizko mendeko gauzetaz ari, garela, ez? Entzun, esan, adirazi, antxete irratiak amar urte. Herriotsak pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero arratsaldeko zortzietatik bederatziak arte antxeta irratian.